Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdə və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə bədə əmmə bəd. Selamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Deməli, necə bilirsiniz ki, qardaşlar, Allah subhanət hələ bizə bu dini yollayıb ki, bu biz dindən yaşayaq. Və nə üçün bu dinlə yaşamaq? Çünki, çünki dinimiz həyatın hər bir sahəsində toxunub. Yatmağımızdan tutmuş, durmağımızacan, yeməyimizəcən, içməyimizəcən. Həyatda elə bir yer yoxdur ki, din toxunmasın. Elə bir yer yoxdur, qardaşlar. Bu din bizim həyat tərzimizdir. Hətta ayaq yoluna gedəndə ədəbləri var. Qaldı ki, başqa məsələlər. Və dinin də əsas məqsədi nədir, qardaşlar? Şəxülislam İmteymiyyədə, rəhəm Allah, kitablarında da bu qaydanı həmişə çox gətirir. Deyir ki, dinimizin əsas məqsədi odur ki, gəlib islah eləmək və onu kamilləşdirmək və fəsadı aradan aparmaq və ya onu azaltmaq. Yəni, xülasə dinimizin əsas məqsədi islah eləyib fəsadı aradan aparmaqdır. Ona görə Quran ayələrinə fikir verirsiniz, Peyğəmbər salısan hədislərinə, hamısı bunun üzərində qurulub. Hələ hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, işdən ibu sabah mubiqat. 7 dənə həlak edən bir şeydən, 7 dənə həlak şey, edən bir şeydən özünüzü qoruyun. Soruşdular ki, Rasulullah hansıdır o? Dedən birinci şirk. Yəni 7 dənə, o demək deyil, 7 dənə dancıq. Çoxdur. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm o vaxtı yetkisinə ehtiyac var idi qeyd eləmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm sual verəndə cavabı adama uyğun, yerinə uyğun verirdi. Ona görə hədisdən birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, ən əfsəl əməl hansıdır? Deyir, namazı öz vaxtında qılmaq. Sonra belə, sonra belə. Başqa hədisdə başqa adam gəlir soruşur ki, ya Rasulullah, ən əfsəl əməl hansıdır? Deyir, Allaha iman gətirmək. Başqa ləfsdə hədisdə gəlib ki, başqa adam gəlir soruşur, deyir, ən əfsəl əməl hansıdır? Deyir, Allah yolunda cihad eləmək. Və s. və s. və belə. Yəni, bu o demək deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm gah belə deyib, gah belə. Yəni, bunu əsasən o, o ingilislər və s. onlar, İslam düşmənləri, masonlar və s. Onlar müsəlmanlar arasında şübhə gətirmək üçün şübhəyə. Deyirlər, bu nədir? Peyğəmbərimiz gah belə deyir, gah belə. Amma o gah belə, gah belə deyil. Sadəcə Peyğəmbər salsın gəlib soruşanda biri, Peyğəmbər salsın baxdı onun vəziyyətinə. Ona görə dedi ki, ən əfsələmən odur ki, valideynə baxmaq. Amma döyüş vaxtı gəlib biri soruşur ki, ən əfsələmən hansıdır? Döyüş vaxtıdır. Deyir, döyüş. Sülh vaxtı Gəl biri soruşa, ərsən hansıdır? Namazı irəli çəkir, namaz. Aydındır, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm adamı, yeri, vaxtı nəzərə alırdı. Ona görə deyir ki, 7 dənə. Lakin bu demək deyir, 7 dənədir. Ən birinci nə deyir həmişə kimi? Şirk. Və şirk həmişə birinci gedir. Şirk həmsə demək olar ki, çox yerdə həmişə şirk ən böyük günah şirkdir. Və ən böyük zülüm şirkdir. Nə şirk ilə zulmün azim. Lohman əleyhissalam öz onlara vəsiyyət edir. Lakin bəzi yerlərdə şirkdən də böyük məsələ kimi gətirib bəzi yerlərdə Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Qul innema harrama aleykum rabbiyal fawahisha qul innema rabb harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah subhanət hala deyir ki, deyir ki, deyirən ki, Allah tala nələrə haram ləyib. Ən birinci başlayır gülündən, fahiş işlər. Günah sonra gəlir, ikinci mərtəbə. mərtəbə. Sonra üçüncü mərtəbə gəlir şirk. Fikir ver ha. Dördüncü gəlir ki, Allahın adından elmsiz danışmaq. Şirkdən üstün oldu. Şirkdən daha təhlükəlidir. Lakin çox yerdə şirkən birincidir. Doğrudan da hələ birinci olmalıdır. Şirk də tovhidin əksidir. Yəni, şərik sözündəndir. Yəni, Allah ibadətdə Allaha xas olan ibadəti hansısa bir hissəsin Allahdan qeyrisinə sərf eləməkdir. Bax, şirk odur. İbadətdə nəyisə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək. Və şirk mövzusu böyüdür, qardaşlar. Əlhamdə Quran-Kərim, həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bizə bu, bu barədə kifayət qədər bildirib. Və bildirib ki, şirk ilmək əməllər batilləyir. O cür ölən əbədiyyən cəhənnəmdədir. Və s. və s. Lakin hər şirk iləyən müşrik demək olmaz. Əhlüsünnə görə. O gün birinə qulaq asın, ha? Deyir ki, şirk iləyən müşrikdir, qutardı, deyir. İndi deyir, şirki göy ki, bəzədiblər göy ki, alimlər, alimlər bəzilən ittiham eləyir. Yəni, böyük alimləri ki, güyə ki, şirk eləyən müşrik deyil, zad, gök gül basılır, bağlayıb şirkin zadın yanında. Yəni, görəm ki, ətrafında da adamlar var, qulaq asır, alladır onları. Əhl-i sünnə var cəma, hər şirk eləyən müşrik demir o saat. Çünki bir adama hökum vermək üçün, qardaşlar, nə lazımdır? Bəyan olmalıdır ona, hüccət qalxmalıdır, məhkum olmalıdır. Hələ belə deyil. Məsələn, insan bir şey oğurlasa, ona demək olmaz oğru. Hətta sübut olunmayınca ki, oğrudur. Əgər insan bir şey oğrasa, ona demək olmaz ki, oğrudur. Hətta sübut olunmayınca, ona görə oğrayandan sonra nə üçün məhkəmə olur? Nə üçün şəriətdə yoxdur elə şey ki, oğradı tut küçədə əlin kəçkinə? Elə şey yoxdur şəriətdə. Məhkəmə olur. Niyə üçün məhkəmə lazımdır? Məhkəmə araşdırır. Niyə görə oğruyub? Doğrudan o deyil. Yoxsa yox. Nə səbəbə görə oğruyub? Birdən elə bilib ki, öz malıdır. Aparıb. Və ya ailəsi acından ölür, daha heç nə yox idi. Ölməmək üçün götürüb. Ona görə Ömər Xattab, hətta Allahın hökmü öz xilafəti vaxtında aclıq olanda oğruluq çoxalmışdı, diyandırmışdı əl kəsməyi. Ona görə araşdırmaq lazımdır insana hökum vermək üçün. Belə deyil, insan belə gördü, indi mod yayılıb təzə. Küçədə gəlsən, va, o kimdir, o kafirdir o saat. Xəstəlikdir bu. Sən birinci küçədən gedəndə nə işin var? İkinci də sən niyə üçün məhz ona hökmü axtarırsan? Ged onu dəvət elə. Bəlkə o sənə dəvət eləyəcək. Nə bilirsən, onun saqqalsızdır. Ona görə qardaşlar, yəni çox böyük xəta fikirlər, yəni əhlüsünlə bölmək üçün. Məsələn, məhkəmə olur. Əgər doğrudan görsələr ki, bu doğrudan oğrudur, ondan sonra qazı hökm verir ki, bu oğrudur. Onda cizasını verin. Yəni, hökm elə belə deyil. Hətta İslam dövlətində namaz qılmayan sübut olunsa, onun məhkəmə olandan sonra hökm verilir. Yəni, belə deyil, qardaşlar. Yəni, məsələ, yəni, hökm məsələsi irəli sürülüb, dəvət qalıb qıraqda. Dəvət eləmədən hökm verilir. Çox böyük xətadır, böyük sələfin yolu da ölmür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurur ki, ən birinci şirkdir. Həlak eləyən. Sonra buyurur ki, əs-səhir. Səhir də böyük, böyük bir müşkül məsələdir cəmiyyətdə, xüsusən avam cəmiyyətlərdə belə şeylər çoxalır şehirbazlıq. Bura daxildir baxıcılıq, bura daxildir ulduz falı və s. buna oxşayan. O da haramdır. O da insanı həlaka aparır. Ona görə deyilib ki, müsəlman qorunsun. Və cəmiyyətdə çoxdur. Özü belə şeylər əsasən qadınlar inanır çox pirlərdir, nə yəni bilim, baxıcılardır, hər hansı gücü var. O dəfələrlə demişəm, bir də bu Bakıdan gedəndə Qobustan arasında bir də sağ tərəfdə qəbristanlıq var. Yo, yo, o 6 barmaq, 7 barmaq da elə. Orada çoxdur barmaqlar, düzü. O Quba tərəfdə deyil. Yo, mən Qobustan tərəfi deyirəm, bu tərəfə. Dəniz qırağı gələndə. Orada pir var bir dənə. Dəvə piridir. Dəvədir, heykəli qısır, yəni uşaq olmayan qadınlar gəlir <coughs> keçir onun altından. Deyirlər gəl uşağın olacaq. Deyirəm hala ginekoloqdur ki, bu. Deyirəm hala o pilin adı ginekoloq qoyun. Cəma avamdır. Hər şey qalsın qulağa. Göndərən ora kişi onu yollaşan. Bəs qeyrət, bəs. Necə hansısa dəmə altından keçirsin onu. Lakin avam. Görürsən, şirk insan neyir? Qeyrətsizliyi aparır. Zəlilliyi aparır. Bir dənə pişikdən qorxur. Quşdan qorxur. Və s. Əqidə elədir. Əqidəsi olmayan, düzgün əqidəsi olmayan. Hər şeydən qorxur. Amma əqidə, əlhəmdülillah, olan səyi əqidə, əlhəmdülillah, arxaindir. İstəyir 100 dənə pişik geçsin. Ah, qırmızı, qara. əlhəmdülillah, arxaindir, gedir özünün dalınca. Bir şey olanda da həkimə gedir. Ona görə sehir haramdır, qardaşlar. Və nə sehirinə oxşayır. Haramdır. Və halak edəndir. İnsan özünü halak eləyir. Həmçin, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, haqsız yerə insanları öldürmək. Üçüncü, böyük günahlardandır. İnsan öldürmək ən böyük günahlardandır. Xüsusən mömin öldürmək. Hətta kafiri. Elə kafirlə var ki, onu toxunmaq olmaz. Kafirlərin zibrisi dörd qismdir. Var zimmi, kafir, hansı ki müsəlmanlar arasında doğulan, ona toxunma olmaz. Var müahəd, əhd bağlanan kafir, ona toxunma olmaz. Var müstəmin, hansı ki, hansısa bir müsəlman onu dəvət eləyib ölkəyə, ona toxunma olmaz. Var hərbi. Bax, bu hərbi döyüş kafiri. Bu hərbi kafiri, hə, or orada da qəst olunur döyüş meydanı. Öldür nə qədər istəyirsən. Amma döyüş olmayan yerdə insanları öldürməyi, hətta qeyri-müsəlman olsa belə, o haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, kim zimmini və ya o misalda, üç misalda olan kafirləri öldürsə, qiyamət günü cənnətin ona iyi gəlməyəcək. Hansı ki, 40 illik yoldan gəlir. Ona görə o özlərini ki patladırlar ha. O İslam deyil qardaşlar. İslam deyil o. Gəlibsən metroda patlasın, o insanların nə günahı var? Onları dindirsən, heç bir razı olmayacaq o hökumətlə ki, öz hakimiyyətlərlə ki, öz, onların uşaqlarını göndərilir müharibəyə. Sən onların işin var. O İslam deyil qardaşlar. İslam düzgün təbliğ olunmur. Aydındır? Ona görə onlar şəhid sayılmır. Necə Şeyh Fovzan deyir. Şeyh Fovzan, Fovzandan çox misal gətirəm. Çünki Şeyh Fovzan atırlar ortaya. Ona görə. İndi deyirəm, a, doğrudan incidik Şeyh Fovzandan. A, neş belədir? Hə. Şeyh Fovzan deyir ki, onlar şəhid deyil. Özünü baxtıdan. Hə? Çünki özünə qəsdir. Özünə qəst eləməkdir. Özü də şəriət icazə verib o şeyi bəzi hallarda, o da döyüş meydanında, əgər onunla qələbə çalacaqsa müsəlmanlar, Allah rızası olsa, əmir, təyin elə, tə, əmir tələb eləsə, o başqa şeydir. Metroda, avtobusda yox, bazarda. Bu tam başqa şeydir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ənsarlardan birini əmir qoyur bir dənə qoşuna. Deyir ki, çıxın döyüşə, Lakin deyir ki, bu əmirə tabi olun. Nə idisə eləyin. Çıxırlar sahabələr. Səfərdə nəsə olur. Əmir deyir ki, odun yığın. Odun qalıyıcı. Qalıyırlar, yanır, qızışır. İndi deyir ki, sahabələrə gedin, girin içəri. Odun içinə. Odun içinə. Oh. Sahabələr qalbla belə neyini? Peyğəmbər sallallahu aleyhi çıxanda dedi ki, nədirsə eləyin. Hə. Yəni, necə özünə qəsd axı? Ona görə hələ onlar bir-birlərinə baxıb fikirləşsən, odun da sönür, sakitləşir. Yəni, heç nə yandıra bilməz daha. Gəlirlər, heç kəs girmir, gəlirlər Mədinəyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi yanına deyirlər ki, yarısında belə bir hadisə oldu. Dedi ki, vallahi əgər girsəydiniz bir də çıxmazdınız oradan. İtaət şəriətə müxalif olmayan şeylərdə tabiçilik olmalıdır. Amma o şey ki, şəriətə müxalifdir, yəni maruf şeylərdə tabi olmalı lazımdır. Şəriətə müxalif olmayan şey, olan şeylərdə tabi olmaq olmaz. Əgər siz ona tabi olsaydınız, cəhənnəmdən bir də çıxmazdınız. Yəni, oğud cəhənnəm. Yəni, həm də özlərini yandıracaqdılar da. İndi bu gedən deyir ki, demirsə əmir, də, əmir özümüz təyin eləmiş ibdən məhlədə, yığışım 10 nəfər. O mənə dedi ki, götürüb patlat. Nə olar min əmirlərdir, heç. Olar, nə olar əmir sayırdı onu. Çünki onlarda əmir mövzusu mühümdir. Onlar bir yana gələn kimi deyir, a, 5 nəfər qutardı, siz özünüzə əmir təyin edin. Hə, hə, ixvan və ixvanın budaqları, xavariclər, cürbəcür növləri, cihad, təkfir və s. qutbi, nəm sururi, nələm və s. və s. Əmir mövzusu onlarda mühümdir. Özü qəribədir yəni. Əmir məsələn desə, bir də çaşın deyir ki, 20 dənə acımaniya. Hə, hə, hə, şallaxlamaq zar. Mən sizə nağıl danışmıram, vallahi. Deyir ki, əmir dedi ki, göd özü patlat, qutardı, olar. Özünü patladan, özünü yandırır, özünə qəst edir, 100%. Bəzilə istinad edib ki, Şeyx Albani deyib onu. Şeyx Albani deyib, e, nəinki Şeyx Albani, başqa alimlər də. Onlar bu şərtlərlə müharibədə və s. s. şərtlərlə. Elə deyil? Amma belə 100% ölümə olmaz. Özlə döyüş meydanı deyil. O sənin bu hadisən, hərəkətin heç nəyi dəyişmir. Əksinə bir laf pisləşir. Yəni, kifayətdir ki, bir dənə qayda var şəriətdə ki, bir şər varsa, o şəri dəyişməklə daha böyük şər olacaqsa, hələ qoyun şər qalsın. Sən şimdi ol. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, e, şirkdən sonra, sehirdən sonra insanları günahsız, insan haqsız yerə öldürmək öldürəndən sonra sonra gəlir, deyir ki, riba yemək, sələm yemək. O da həlak edən şeylərdəndir, qardaşlar. Riba, faiz yemək. Ən yüngül cəzası da bilirsiniz, anasından yatmaqdır. Özü bir dəfə də yox, 30-dan da çox. 30-dan çox anasından yatmaqdır. Yəni, qeyrət qoymur. Qeyrət heç olmasa, əgər sən qava din almasa, heç olmasa qeyrət alsın. Ona görə qorxulu şeydir, haramdır. Özünüz də görürsünüz, dünya nə günə düşdü riba nəticəsində sələmin, faizin. Krizis oldu. Bütün hamısı, ölkələr hamısı oturdu. Hamısı bunların və haramların nəticəsindədir səbəbinə görə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, həlak edən e, edənlərdən də biri əhlü maləl yetim. Yetim malın yemək. Bu da haramdır, bu da həlak edənlərindən. Yəni, yetim malı yemək, acizin malın yemək. Buna hamısı daxildir. Haqsız yemək. Bunlar böyük günahlardır, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə özümüzü həlak etməməyi tövsiyə edir. Bu Peyğəmbər salsımızın nəsiyyətidir. Və sonra buyurur ki, 6-cı 6-cı halak edən məsələlərdən biri sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Tavalli yawmuz zəhf." Döyüş meydanından qaçmaq. Döyüş meydanında döyüşü qoyub qaçmaq, hansı ki yoldaşlarını pis vəziyyətdə qoymaq haramdır, böyük günahlardandır. Döyüş meydanında. Amma belə qaçmaq olar. Necə tutaq ki, necə deyirlər, sahabələrdən də gəlir yəni İbn Abbasdan və qeyrilərindən, bir nəfərdən qaçan, qaçan sayılır. İki nəfərdən qaçan, qaçan sayılır. Üç nəfərdən qaçan, qaçan sayılmır. Çünki hazır nəfsi qoruysan. Amma bu müharibəyə aid deyil. Əgər döyüş meydançısı orada qaçma olmaz. Çünki sən qaçmanla yoldaşları qoyursan belə. Böyük günahlardandır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 7-ci həlak edən məsələlərdən Hansı ki, bu problemlər bizdə hamısında var. Yettinci deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qafil qadın, mömin qadınlara böhtən atmaq. Və nə üçün qadınlar qeyd olunur? Çünki qadını böhtən atmaq kişidən rahatdır. Hasandır qadını böhtən atmaq. Qadın tez şübhəni götürür. Tez şübhəni alır özünə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu məsələni müalicə eləyir ki, ehtiyatlı olmaq, özünü həlakə atma, birdən böhtan olar. Fikir məsələn, Peyğəmbər salsın gör, nə böyük bir dənə məsələləri müalicə elədi. Şirk, sehir, insanları öldürmək günahsız, sələm, yetim malın yemək, döyüş meydandan qaçmaq, mömin qadınlara böhtan atmaq və təsəllə mömin qadınlara, təsəllə bəzi avonlar möminlərin arasına böhtən atır. Hansı ki, ayə var, e? Ayə də gəlir ki, o təmizdir. İki qadın, ayə, iki qadın barədə Quranda gəlib ki, təmizdir. Biri Məryəmdir, biri də möminlərin arası aşırı radiyallahu Lakin bəzi səfihlər görsən, yenə nəsə danışır. Və bu azmaqdır, bu həlak olmaqdır yarışlar. Və bu qıssa fayda üçün bunu qeyd elədim çalış bu məsələlər barədə və qeyriləri də barədə ehtiyatlı ol. Yəni, biz birinci qardaş özümüzü üzərində çox çalışmalıyıq. Çox çalışmalıyıq. Çünki haqlar çoxdur. Əgər o haqları oturub başlasan fikirləşməyə, heç ətə namaz qılmayı çatdıra bilməyəcəksən. Ömrünün axırınıca, aydındır. Hələ o haqları, ancaq boynunda olan haqları ödəməli olsun, heç ət məsələsini çatmayacaqsən. Ət məsələsi gəlmədi qardaşa. 7 həlak edən şey demədi, gəl ət yeyən, namaz qılmayan, kafir görməyin və s. Ona görə qardaşa bax ehtiyatlı olun. Yəni bu bir nəsihətdir qardaş kimi. Belə məsələlərdə yəni dinimiz dəvət dinidir. Hökm hökm verir, lakin öyrən, oxu, yaxşı. O səviyyəyə çat. Bizdə elə səviyyəli adam yoxdur hökm versin. Hərdən qardaşlar deyirlər ki, o filan kəsə hökm verir. Zəng ilə alimlərə. Əgər sən hər şey qutarmısansa, bilən bu qalıbsa, sən gələ hökm məsələsini mən vermirəm, hökm böyük alimlər verir. Bir də sənin neşvi qalıb, cəmaat keçirsən ola, düş qiyamət günü boynu yük alsan, heç nədən oturmusan, deyirsən o belə, o belə, nağ yerə qiyamət günü cavab verəcəksən. Nağ yerə heç nədən. Ona görə dili qoru. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, ya Rasulullah, məyər biz hər sözümüzü görə haqsa olunacaq deyə Peyğəmbər sallallahu deyir, əlbəttə elə cəhənnəmə girənlərin çoxsunun elə dillərinin ucbatından girəcək. Biz yəni belə məsələlərə fikir verməkdən, özümüzə fikir verməkdən, biz qeyri elə məsələlər atıblar, bizim başımızı qatırlar ki, o məsələlər birinci biz deyilir, ikinci də o belə ciddi məsələ deyil, mühüm məsələ deyil. Xüsusən də biz bilirik ki, bu Allah rızası üçün atılmayıb. Bu səni başqa məsələlərə aparmaq üçün tələlərdir. Aydın qardaşlar, Allah subhanətlə bizə eşki faydalardan etsin Amin. və bizi dində sabit etsin. Amin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Və bu qədər. İndi inşallah ev orada doktorarıq biraz. Hmm. Sonra biz gedərik. Hə, hə. 1, 2, 3 nəfərdən qatmaq məsələsinə olub. Onu biraz açıqlayalım. Yəni, birdən tutaq ki, küçədə döyüşmək düşün qabağa. Bilirsən ki, qabağında 5-6 nəfərdir, bunlar səni vuracaqlar. Gözün çatmayacaq. Yəni, ümumən, adam ikisinə müqamət göstərə bilər. Üçünə hər adam müqamət göstərir, gəlir, gəlir idmançı olasan, yaxşı biləsən bu işi. Ha, ona görə. Ona görə sən 3-4 nəfərin qabağından qaçsın, sən qaçan vaxt sənə itham eləmək olmaz. Amma bu döyüş meydanına aid deyil. Aydın dayı.